لحنه يطلب يوم جدا لحنه يطلب يوم جدا ماضيا كالغيث يسقي بدماء A to samo, nije samo da nije radio Rasul sallallahu alaihi sallam njegovi ashabi, nego nisu radili mnoge stvari, nije, nije radio niko od muslimana desetinu stoljeća. Mnogi od novotarija su izmišljene juče. mnogi od a malo stariji ljudi, naša ova braća, pamte da, da im, kad je nije bilo. Ovaj projekat što sam napravio ovdje nema, ovo je perfektno. A pa onda dođe drugi majstor i kaže, ne, ovdje bi trebalo još, no tako, dodat ovu, ovdje treba dodati ono, ovdje da je urađeno ovako, bilo bi bolji. Šta bi to značilo? Ovaj do... govor što je došao poslije, šta on znači? Na što upući? Na nedostatka i mahane onog prvog, jel tako? Pa kad Allah subhanahu wa objavi vjeru i kaže da je savršena, a onda dođu ljudi i kažu pa trebalo bi još i ovako, pa trebalo bi još inako. Šta to znači? da nije savršeno, da Allah subhanahu ta'ala ovo što je objavio nije to dovoljno dobro, da može još i bolje. وارفعوا لا تهونوا للأعادي لا تلينوا للعوادي أعلنوا أنكم صحب محمد لا تهونوا I kad bi se mi danas tako postavili kao Ebu Bekr, a, trebali bi se tako postaviti. Što god nije od dina i nije zapamćeno da je od Rasula sallallahu alaihi sallam i njegovi ashaba i nisu oni tako razumeli. Trebalo bi odmah to da se kotariše i aliniše. I da se prema tome postavimo šta da to osudi, odbaci. I da ne gledamo ko je to izmislio i ko je to radio. Je li to neki učen ili neuk? Ugledan ili neugledan? Nije važno. Kogod je, odmah da mu to odbacimo, jer svakako će mu to biti odbačan. Slova put vjernika.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 I Rasul sallallahu alaihi najavio da će doći, da će biti i podučio vjernike na koji način da se prema njima odnose. Pa smo od tih fitni kao najveći i najučitiji fitni spomenuli fitnu odsutnosti vjere ili gurbeta vjere, jel tako? Pa smo spomenuli da upravo danas imamo takvu sliku, da su vjernici ostali pojedinci, a da je većina svijeta na zavodi, na kufru i širku. Pa smo onda govorili o ficama koje su vezane za vjerovanje, pa od tih fitni i najvećih fitni jeste širk. Pa smo govorili o tome da je širk najveća opasnost za čovjeka i da je zapravo najveći cilj šeitana da insana navede da učini širk, jer onda je zagarantovao da će taj insan biti njegovo vječito društvo u džehennem jer Allah subhanahu ta'ala širk neće oprostiti. Kufr također. A zatim smo govorili o fitni nifaka, licemjerstva i fitni munafika. Pa smo spomenuli neke od njihovih metoda i načina, nešto od toga što je rašireno danas. Pa smo rekli da munafici danas izlaze javno pod parolama vjere i islama, a oni su u suštini najveći neprijatelji vjere i islama. Pa licemjeri i munafici od sekularista, jel tako, koji se bore da se ne uspostavi Allahov šarijat na zemlji, vidjet ćete da organizuju razne svečanosti prilikom rođenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili vidjet ćete da se najbrži u čestitkama za Ramazan, za Bajram, jel tako? i žele pred ljudima da se predstave kao oni koji brinu o vjeri i za vjeru, a u stvari oni su najveći neprijatelji vjere i najveći neprijatelj vjernika i najveći neprijatelj islama. Pa smo na kraju naglasili da je jedna od najvećih musibeta koji danas stiže umet od munafika upravo to da munafici danas uz pomoć nevjernika, židova i kršćana, mušrika, uz njihovu pomoć putem medija, jel tako, daje i učenjake koji se bore za istinu i za islam predstavljaju kao ljude koji su na zabludi, koji su pretjerali, koji su jel tako, teroristi, koji su zastranili na ovaj ili na onaj način, da prave fesad, nered na zemlji, da nanose štetu ummetu. Eto, ummet bi mogao živjeti u miru sa nevjernicima, samo im smetaju tako ti neki nedokazni, jel tako, ekstremisti. I mi to čujemo, jel tako, i gledamo i to se odvija pred našim očima. I bilo je potrebno, znači, da to spomenujemo i skrenemo na to pažnju. A večeras za Allahu pomoć ćemo početi govor o jednoj od također vrlo raširenih opasnosti i fitni, a danas koju god fitnu spomeneš, ona je jako raširena, jel tako? Danas nema fitne da nije raširena. Samo hajra malo. Danas je pun svijet svakakih fitni. Samo je hajra malo. Pa šta god od ovoga do sad spomenemo, odmah vidimo da je svijet preplavljen, preplavljen time. I širkom, i kufrom, i licemjerstvom, i svakakvim pogalukom. Pa i ovo večera što ćemo govoriti također, svijet je preplavljen tina, a to je, a to je fitna novotariji. A to je fitna novotariji, iskušenje ili musibet, problem koji proizilazi iz novotarije. Pa, kad kažemo ili ističemo problem novotarija i fitnu novotarija, onda je potrebno da ukratko definišemo, iako vi svi treba, trebalo bi da znate da je novotarija nešto što je novo i izmišljeno, nije od vjere, a predstavlja se ili pripisuje se vjeri nešto novo, dodato, izmišljeno, nije od vjere, a pripisuje se i pridodaje se vjeri. Predstavlja se kao da je to od, od vjere. To je novotarije. Ove novotarije mogu biti znači izražene kroz to da se odredi neki poseban novi način obavljanja i bavljanja. Ili da se poznati ibadet, da mu se odredi neko posebno vrijeme, a šarijetom nije tako određeno. Ili, znači, dakle način i vrijeme, ili da se za neki ibadet odredi neko posebno mjesto, a šarijatom nije određeno to mjesto da se na njemu taj neki ibadet obavi. To sve stvari kroz koje se izražava i ispoljava novotarija šta ovim novotarijama? Novotarija u vjeri, kako kaže Imam vi, je osuđena ili pokuđena sa aspekta razum, prije svega. Znači, sam razum će osuditi novotariju. Kako? Kako? Evo ti sad ništa ne znaš od Kur'ana i ništa ne znaš od sunneta, je tako? ali sa aspekta zdravog razuma možeš da, da zaključiš da je novotarija pokuđena, da je to zlo, da to ne valja, da to nije dobro. Kako? Popostaviš sebi pitanje. Ako ljudi mogu dokučiti stvari vjere svojim razumom i mogu sami zaključivati šta treba od ibadeta da čini, je tako? Na koji način će sebi Eh, obezbijediti korist kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Na koji način će od sebe odagnati štetu kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Kako će steći Allahovu milost i nagradu, kako će izbjeći, Allah, izbjeći Allahovu kaznu? Kad bi ljudi sami svojim razumom bili u mogućnosti to da dokuće, zašto bi onda Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanik poslanike? Što će onda poslanici? Je tako? Znači, ljudi nisu u stanju da sami dokuće vjeru. Nisu u stanju sami da, da shvate da, da oni trebaju. Kad, kad bi ljudi shvatili da oni trebaju baš pet puta danas da klanjaju? I kako da klanjaju? Dakle, vjera je, osnova je da je vjera zasnovana na čemu? Na objavi, na poslanstvu, da ljudi ne mogu razumom same, ni nekim iskustvom, nečim dokučiti, jel tako, taj put, šerijat, ne mogu dokučiti. Osnova je da je vjera zasnovana na Na objavi. Pa kako onda da bude dobro da se nakon objavi nešto dodaje to Ili oduzima? Znači, to sam razum onako malo kad promisliš i razmisliš, vidiš da to je, šta, zabluda. Da to ne može nikako biti dobro i da to ne može nikako biti ispravno. To ne može nikako biti dobro, niti ne može nikad biti ispravno. I onda vidiš, da tako, u kojoj su zablude oni koji pričaju o nekakvim lijepim novotarijama. Kako će novotarija biti lijepa kad je ona u osnovi, jel tako, ružna, nije samo to što je ružna, nego u osnovi je to, znači, zabluda, neispravna. To je dodatak, dodavanje od strane ljudi na osnovu njihovog razuma ili nekog iskustva ili nešto što se njima učini ili, a u najviše slučajeva njihovih strah, strasti, ili tako, njihovi neki zamisli, tako da sa te strane, s aspekta razuma, znači novotarija je osuđena. Zašto? Zato što se vjera ne zasniva na, ljudskom razumu, niti iskustvu, nego na objavi. Na objavi. Drugo, Allah subhanahu wa ta'ala, znači, novotarija je osuđena s aspekta zdravog razuma. Ljudi nisu u stanju dokučiti vjeru, jel tako, prije objave, pa kako onda da imaju pravo da još nakon objave, a Allah subhanahu ta'ala objavu poslao da uputi ljude, da nakon te upute oni još dodate neku uputu izmišljaju. To mora biti zavoda. Drugo, sam šerijat i šerijatki tekstovi upućuju na to šta da je novotarija osuđena i da je novotarija zabluda. Pa kaže Allah subhanahu ta'ala za ajet koji vi ste svi čuli, Allah zna po koliko puta, je tako? I on upućuje na osuđenost i na pokuđenost novotarije. Kad je ovome, ekmeltu lakum dinekom, o etmentu alaikum nijameti, o raditu lakum ul islame dine. Danas sam vam vjeru usavršio. Danas sam vjeru učinio savršenom i svoju blagodat prema vama sam upotpunio. I zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Ovaj ajet je svjedočenje Allaha subhanahu wa ta'ala da je ova vjera savršena. I da je ovom vjerom Allah subhanahu wa ta'ala svoju blagodat prema ljudima upotpunio. Pa ako je vjera savršena, kako poslije tog savršenstva može da dođe čovjek koji nije bio sposoban prije objavi. Jel tako? Ništa od ove vjere ne bi mogao znati prije nego što je Allah tela pošalje poslanika. Kako onda nakon što je Allah tela poslu poslanika i svjedoči da je ova vjera sad savršena i da je on usavršio, da on svojim razumom dokuči da je nadograđuje. da je nadograđuje. Zar ne bi, evo hajde uzmemo neki možda najbliži primjer, svima nama su bauštelski poslovi oko građevine manje više poznati i bliski, je tako? Pa kad jedan majstor uzme neki projekat da radi i završi ga i taj majstor kaže e ovo sam uradio perfektno. Ovaj projekat što sam napravio ovdje nema ovo je perfektno. A onda dođe drugi majstor i kaže, ne, ovdje bi trebalo još, tako, dodat ovu, ovdje treba dodat ono, ovdje da je urađeno ovako, bilo bi bolje. Šta bi to značilo? Ovaj govor što je došao poslije, šta on znači? Na što upući? Na nedostatka i mahano onog prvog, jel tako? Pa kad Allah subhanahu wa ta'ala objavi vjeru i kaže da je savršena, a onda dođu ljudi i kažu pa trebalo bi još i vako, pa trebalo bi još inako. Šta to znači? Da nije savršeno, da Allah subhanahu wa ta'ala ovo što je objavio nije to dovoljno dobro. Da može još i bolje. Je li tako? te Znači, svaka novotarija je praktično optužba da ova vjera nije savršena, tako? da je nedostatna, da ima maha, da je potrebna nadogradnja. Pa je, zapamtite dobro, znači vjera, odnosno novotarija. Kogod dođe i počne pričati o lijepim novotarijama, odmah morate da ga spriječite, da se ustavite i kažete šta Novotarija ne može biti nikad dobra sa aspekta zdravog razuma. Pa onda ne može biti dobra i lijepa s aspekta Kur'ana. Pa onda ne može biti dobra ni lijepa zato što je novotar uvijek se suprotstavlja šerijetu. Jer on dolazi sa propisima nasuprot postojećih propisa. On dolazi sa, jel tako, sa vjerom koja je nasuprot onoga što već postoji. Pa evo jedan banalan, odnosno jedan vrlo blizak i poznat primjer. Na primjer, zikr poslije namaza. Rasul sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi su zvikrili poslije namaza svako za za sebe, jel' tako? I to je šerif. Onaj ko dođe sad i smisli da zikr treba da bude zajednički, da mu jedino, jel tako, ono, određuje kad će se šta zikr. Šta je on sad? On je na već postojeći propis šta? Nasuprot njega donio drug, drugi. I sad se ono što je šerijat mora ostaviti da bi se praktikovalo ono što je on izmislio. Ko šta to znači? On se direktno supro, suprostavlja šerijatu. On se direktno suprostavlja propisima, postojećim. Čime? Sa onim što je on izmislio i dodu. Sa te strane ne može novtarija nikad biti pohvalna i dobra. Ona je uvijek osuđena i poku, pokuđena i ružna. Isto tako, svaka novotarija je, ne može biti dobra, zašto? Zato što je to slijedjenje straha, strasti. Kako možemo reći da je to slijedjenje strasti? Kako možemo to tako tvrditi? Jel tako? Kazati da je slijedjenje svake novotarije slijedjenje strasti. to smijem tako reći. Lahko. Znači, šerijat već postoji. Šerijatski propisi već postoji. Od tebe se traži šta? Da se po? pokoriš. Kogod tome neće da se pokori i gura nešto što je on izmislio ili naslijedio od onih koji su prije njega to izmislili, zašto to radi? Iz Šta ga drugo tjera? Šta mi je drugo stalo? Znači čim neće da se pokori, tako, automatski znači da slijedi svoje strasti. Jer mi imamo samo ili pokornost robovanje ili slijeđenje strasti. Nema trećeg puta. Znači svi i i sva vjera je šta? Robo, robovanje. Nasuprot toga postoji samo još šta? Slijeđenje E kad kažemo slijedjenje strasti, obično naši ljudi, zato što mi imamo istu riječ, i za heva i za šehve, i jedno i drugo mi kažemo strasti. Je li tako? Pa ne pravimo razliku. Znači čovjek ili se pokorava Allahu i robuje, čini ibade, ili slijedi heva. Heva mi isto kažemo strasti, ali to nisu strasti da jedeš i da piješ. To nisu strasti za ženama. Ne, to, to se zove šehve. Šehve. Nego je ovdje, znači, slijedjenje novotarije uvijek je slijedjenje strasti heva. A to je ono što ste do, dopada, nakon tebi se nešto sviđa. Ili imaš neki dodatni drugi razlog da to podržavaš ili to pratiš. Kao što je, šta slijedjenje predaka, a slijedjenje predaka je heva, nije propisano šerijetom, nije robovanje i pokornost. Jel tako? Nego i to heva, strast. To je strast. Razumijete, braći? E, kad se kaže ovdje, ili je robovanje Allahu, ili slijedjenje strasti, misli se na heva. Znači, inače, koji drugi razlog ti je ostao da se ne pokoriš Allah? Jer ljudi nemaju drugog razloga. I upravo smo o tome govorili u, u dvije hudbe uzastopno, tako? Da je ova vjera, Allah s.w.t. je propisao suprotno strastima, odnosno čemu? Suprotno hela. Suprotno onome što se ljudima dopada što bi oni, jel tako? I ovaj heva, on je snažan, jak. I mnoge ljude, zapravo taj heva u stvari, ljude odvraća od vjere. Evo, mnogi ljudi ono što slijede vide da je to zabluda. I znaju da je to zabluda. I neće o tome da razmišljaju je li to zabluda ili nije. Ali to slijede i zato se bori. Zašto? Zato što mu to njegov heva nalaže tako. Njegova strast. Ali nije to strast jelo i piće i žene, nego njegov heva. Pa uzmi jednog, na primjer, Srbina. Pa pričaj sa njim o, pravoslavlju. On nema pojma šta je to. O tako, nikad u crkvu nije ušao, nema pojma kako ona izgleda iznutra, ni šta se tamo radi, ni u što popovi pozivaju, ni u što vjeruju, ni ništa on vezini. Ali on je zadojen time, jel tako da on pravoslavac, da ima tamo neki onaj sveti Sava, kako oni kažu, jel tako? I da on treba srpsku tradiciju da slijedi i da brani i da za to se bori i on za to gine. On za to život daje. Nema nikakvog dokaza za to. Da je bilo šta od toga šta? Istina, pravi put, bilo šta. Pa dobro, šta ga navodi na to da on žrtvuje život i da rizikuje život? Strast, ceva. E sad na osnovu njega ćeš lako zaključiti isto tako bošnje. Šta on brani? Šta će on braniti? Heva. Znači nije din, nije vjero, nego heva. Nije to ništa što on brani, zašto se bori sa dokazom, sa znanjem, sa... nego je to sve džehl i strah i strast. A i džehl i heva su suprotni islamu i robovanju. A robovanje ide sa ilmom, sa znanjem i sa jakinom. A džehl i heva, je tako, i sumnja, neznanje, e to ide jedno sa drugim. I onda po tome su svi isti. Jel tako? Pouzme pa dalje sve ostale, zašto se bore za hevan? Na osnovu samo tog, te strasti. I onda vidiš kolika je dubina zablude, jel tako, njihovi, odnosno kolika je dubina zablude onih koji se bore za, za novotarije. Jer ih proturaju samo zbog svoje stra, strasti. Nije zbog nikakvog znanja. Znači, ne bori se za to zbog nekog znanja o tome, ne. Puka strast. Ali ne strast, jel tako, kako nama prvo, kad šta nam napadne kad se kaže strast, jel tako, jelo, piće, užici, ne to, nego strast nefsa, to tako, da nešto ljudi vole i zatim žude ili jednostavno to im se sviđa. Ili misli da tako treba. Pa eto, nadam se za Allahovu pomoć da je ovo dovoljno i dovoljno da se zapamti inša da je novotarija osuđena sa aspekta zdravog razuma, s aspekta širijetskih dokaza. Novotarija je osuđena zato što je ona uvijek suprotna šerijatu, i osuđena je zato što je to novotarija uvijek zapravo slijedjenje stra, strasti. Novotarija uvijek slijedjenje strasti. Nije to robovanje. Nije to pokornost Allahu subhanahu ni robovanje, nego slijedjenje strasti. Ne znači to da nema neki novotarija koji se zasnovane na, na jel tako? To ne znači ali većina njih je zbog heva, jel tako? Pa ima i novotarija koji su zasnovane na šebi, jel tako? Na strastima jela, pića i sklonosti ka ženama. E, to je što se tiče općenito osuđenosti novotarije. A onda da se vratimo na osuđenost novotarije i pogubnost novotarije s aspekta Kur'ana, zatim sa aspekta sunneta i zatim sa aspekta svatanja džemata, to jest prve generacije islama.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 On je taj koji ti objavio knjigu od koje su, znači, jasni ajeti. U kojoj su jasni ajeti i ti jasni, nedvosmisleni ajeti, oni su omol kitab. <coughs> Oni su glavnina i srž knjige koja će objaviti. A ima, pored ovih jasnih ajeta, imaju drugi koji su slični mutešabihat. Što znači ovo slični? Nekad ti liči da znači i nešto drugo. drugo. Pa ovdje kod nas prevode i drugi manje jasni. Ili neki prevedu i drugi nejasni ajet. Jel tako? A u stvari radi se da su to ajeti šta mute šabijat. Slični. A kad je nešto slično, onda ti se pobr, pobrka zamijeniš. Je tako? Kroz dva insana slična zamijeniš. Misliš od Muhammeda Ahmeda, od Ahmeda Muhammeda. Je tako? Slično. Jeste me razumjeli? E, to u Kur'anu ima. Znači, suština i srž knjige, glavnina knjige su jasni ajeti. A onda imaju ti neki koji su slični. Pa hajde da kažemo i ovako kako je prevedeno nejasno. Eto. Ali šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pogledaj kako Allah subhanahu wa ta'ala razotkriva sve. Što se tiče onih u čijim srcima je zejg. A zejg to je znači uh, E, sklonost ka skretanju, ka naginjanju. A šta je ova sklonost ka naginjanju? Tu malo prije što govorimo heva. Jel tako? Pa kaže, a što se tiče oni u čijim srcima je zeik, skretanje, sklonost ka naginjanju, skretanju, šta će oni uraditi? Šta oni rade? Oni jedva dočekaju da imaju ti slični ajeti koji se mogu zamijeniti, jel tako, i pobrkat, učiniti se, jel tako, i baš se za njih uhvate i onda njih slijedi. Kaže, što se tiče onih u čijim srcima je sklonost ka skretanju, oni onda slijede baš ove mutešabihate. Nejasne ajete, za njih se uhvate i njih I Ibtiva el fitne, želeći fitnu i smutnju, u obtiva ili i želeći da preinače, jel tako, njegovo značenje. Soba potvjernika. Pa vidi, ako nešto, nešto insan hoće da slijedi, normalno je bilo da uzme ono što je jasno tako? Da ono što je jasno od Korana pa da to slijedi. To je normalno. Onaj ko hoće Allahu da robi, evo ima jasnu uputu, jasno će robovati. Međutim, šta Allah subhanahu wa ta'ala je ostavio, je tako, iskušenje tim bolesnim srcima da nekad mogu da se uhvate za neke ajete, jel tako, koji, s kojima mogu da zbunjuju ljude, jel tako? S kojim mogu da zbunjuju ljude. Pa zašto mi ovaj ajet ovdje spominjemo? Zato što su mnogi od Selefa ovaj ajet protumačili da se radi ovdje što se tiče onih čija su srca sklona znači skretanju u čijim srcima je sklonost ka, jel tako, skretanju Kaže, tu su novotari. Da se odnosi na novotare, a posebno se prenose od Ebu Mame, da je ovdje, znači, pod ovim ajetom rekao da se odnosi na Haridžiju. A u stvari on spomenuo samo primjer novotara, je tako? Primjer novotara, to što ne znači da pod ovo spataju, ne spadaju ostali novotari po njegovom mišljenju, ali on samo spomenuo pri, primjer. Znači, u njihovim srcima je sklonost ka skretanju i onda se uhvate i slijede nejasne ajete, jel tako? Ili manje jasne ajete. Ili njima se povrka nešto, jel tako? Njima se povrka nešto. Zato ima dosta primjera, pogotovo danas. Pogotovo danas. Imamo, na primjer, jasni ajte. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, na, evo jedan primjer, samo da vidite o čem se radi. A uz Allahu pomoć da ne skrenemo sa teme, da ne zaboravimo o čem govorimo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, lekad kefara alladinu kalu inna Allahe salisu talat. Nevjernici su oni koji kažu Allah je troje. Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže, lekad كَفَرَ alladinu قَالُوا إِنَّ Allahe huval الْمَسِيحُ ibn Marijam. Nevjernici su oni koji kažu da je Allah sin Merim. Je li ovo jasno ili ima ovdje šta nejasno? Šta znači, ima li što ovdje nejasno? Bože li sad kad Allah tada kaže nevjernici su oni koji kažu da je Allah troje, nevjernici su oni koji kažu da je onaj Isa, ali sin Merim i da je on Bog, Može ovdje sad poslije nešto biti nejasno, neko tumačenje postoje, nešto? A? Nema šanse, jasno znači kristalno jasno. I onda dođu neki i šta? Uzmu neke druge ajete. Na primjer u suri Imran također le Isuseva, a kaže Allah nisu oni svi isti, misli se na Ehlu tako? nisu oni svi isti. Min ummetum qaimetun yatluna ajati Allahi ana lejl. Znači, od njih ima oni koji čitaju Allahove ajete e, dugo noću, jel tako, noćima čitaju Allahove ajete. I Allah smano tada ovdje upisuje, znači nisu oni isti, ima od njih oni koji i onda dođe neko i kaže nisu židovi, kršćani, nevjernici. Što nisu, pa evo ima ovaj ajet, vidi ovdje. Jeste sad shvatili? Znači, pored jasnog, znači, Allahovog govora gdje Allah subhanahu ta'ala kaže nevjernici su, on nađe tamo negdje nešto što bilo što bi moglo da, navuče nekako da ispadne da nije nevjernici. I onda jedan ajet suprotstavlja drugom. A da li je moguće da Allah subhanahu ta'ala u istoj knjizi objavi u jednom ajetu kaže da su nevjernici, a u drugom da kaže da nisu? Pa, znači mora postojati nešto drugo. I normalno da ne, ne bi ostalo neodgovoreno, pošto ja često samog sebe ufatim da vam spomenem nešto, a ne odgovorim. I ostane, znači, ostane pitanje, onaj problem. Da ostane. Znači ovdje u ovom ajetu gdje kaže Allah s.w.t. nisu oni svi isti, nisu svi isti židovi kršćani, jel tako, neki od njih su prihvatili islam, odnosno, jel tako, povjerovali u poslanstvo Muhammeda sallallahu ve sellem učili Kur'an, tako. I odnosi se na one od njih koji su prihvatili islam. Ne može se odnositi one koji su nevjerovali. Jesam razumio? Znači, a ovo se odnosi na one koji ne prihvate Rasula sallallahu ve sellem njegovo poslanstvo ne povjeruju u njega. I sam Rasul sallallahu ve sallam kaže, kogod čuje za mene od židova i kršćana, zatim ne povjeruje u mene, njegovo sigurno boravište je džehennem. Nema poslije toga nikakve dvojbi. Međutim, oni čijim srcima je sklonost ka skretanju, eto, tako se ponašaju. Ja sam to naveo samo da vidite o čem se radi. E, to su novotarije, novo, izmisli nešto novo, a poziva se kobajagi, jel tako, na Koran. Doda nešto novo u vjeri, a u hoće da predstavi se pred ljudima da se poziva na Koran i na sunnat. Isto tako, ajet u suri An'am, gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون i kad se govori o oporukama, od deset oporuka koje je Allah s.w.t. naredio Rasulu sellem Da, da ih ostavi, zadnja od ovih oporuka jeste i da je ovo oporučujemo, jel tako? I da je ovo, jel tako, moj pravi put. I njega slijedite. Ko je ovo? Ovo što je, jel tako, na znači, ovo je on Rasul s.a.v. Ova knjiga. I ovo je moj pravi I njega slijedite. Nemojte slijediti neke druge pute pa je ovo dokaz da je svaka novotarija šta? Nemojte slijediti druge puteve pa će vas odvesti, učiniti vas da se raziđete sa, sa pravim putem, sa mojim putem. Jel tako? Fetafarraka bikum an bili, pa će vas odvesti sa njegovog puta, sa Allahovog puta, propisanog puta, jel tako? Ovo je dokaz da sve novotarije šta? Zabuda. Zašto? Zato što su novotarije ti drugi putem. Ne mogu danas svi novotari da se slože i da imaju jedan novotarski put. A tako ne? Nego svaki novotar ima svoj novotari. I oni se ne mogu složiti. Oni su, šta, sljedbenici razila, razilaženja. Nisi tri trebao baš najstariji da ih to Čezvak Jeste sa mnom. Znači, Također upućuje našta na pogubnost novotarije, da ona vodi ka razilaženju i vodi u zabludu, odvodi sa Allahovog puta. Pa može li nešto što će vas odvesti sa njegovog puta biti dobro i lijepo? Ne može. E, ovo su dokazi iz Korana koji ima mnogo, ali evo, znači da se zadovoljimo s ovim. Pa kaže dalje, što se tiče sunneta, sunnet još direktnije, odnosno kad kažemo ovdje sunneta, mislimo na hadith, haditha Allahovog poslanika Slahića. Oni još direktnije govori o novotarijama i osuđuju Pa kaže poznati hadith od Ajše radijallahu anha. Svi ste za taj hadith čuli. Men ahdete fi amrina hada, ma lejse minhu fahu Kogod izmisli nešto u ovoj našoj stvari, odnosno u ovoj našoj vjeri, što nije od nje, tom se ne prihvata, odbacijemo se. Odbacijemo se. Ovaj hadis, neki učenjaci su smatrali da je ovaj hadis trećina vjeri. Je tako? A danas kad se namnožilo novotarija, možemo reći da je ovaj hadis, šta? Polovina vjere, više od polovine. Znači, ako hoćeš da sačuvaš svoj din, samo ako sačuvaš od novotarija, tako? Onda si, što kažu, uspije. Pa ovaj hadis direktno o tome govori. Kogod, men. Znači ovdje kogod. Ovdje men, kogod, bio taj neko učen, neuk, ugledan, neugledan. Ne znam, neko od davnina ili naš savremenik bilo ko, kogod, men. Ko? Znači, svako, kogod. Da ne ispadne, ko što je kod nekih. Ispalo je tako na kraju, jel tako? Ispalo je da učeni imaju pravo, jel tako? Oni imaju pravo da izmisle nešto. A, a mi nemamo pravo zato što smo neuki. E to da ne bi bilo, znači ovdje u hadithu kaže men, kogod. Nešto izmisli, jel tako, i kaže da je to odave vjeri, e to neće biti prihvaćen, tom se odbaci. Jel tako, a to nije od vjeri. Ili, kaže Resul sallallahu vidi, neko će reći, dobro, ovo je samo za onoga ko izmisli. A nije za onoga ko nije izmislio, ali prati ono, ili slijedi nekoga koji je prije njega izmislio. Ali vidi Allahove mudrosti da ovaj hadis ima i drugi rivajet pa kaže men amila amelen lejte alihi emruna fehuren. <laughs> Allahu akbar. Pa kaže Resul sallallahu alaihi u drugoj predaj kogod uradi nešto što nije od naše vjere tom se neće prihvatiti. Pa ovaj ko izmisli, znači neće biti prihvaćeno onome koji prvi izmislio, taj prvi novotar izmislio. A ova druga vjera, e, rivajet kaže i druga predaja kaže ko uradi. Znači ne mora biti da je on izmislio. Ali radi ono što je izmišljeno i to mu se odbaci. Jesmo shvatili? Znači pa ovaj hadis u oba svoja rivajeta ima veliku fajdu. Koju fajdu? Jesi ovu fajdu imaš od prije, ha? Zapamtio. Znači šta? Da ovaj rivajet men ahdete koji izmisli, odnosi se na novotara koji prvi novotar. A onda ovi kažu, pa dobro, nismo mi izmislili. Pravdaju se time. Mi smo to samo naslijedili, tako zapamtili od drugih. Pa kaže u drugom rivajetu, ako god uradi, pa i njega obuhvata, jel tako? Svejedno izmislio ili ne izmislio, ko uradi nešto što nije od ove vjere, to mu se odbaci. Ovaj je dovoljan, dovoljan za osuđivanje novotari. Zatim, imamo Kur'an, imamo sunnet, imamo ashabe Allahov poslanika sallallahu Imamo njihovo ponašanje i držanje. Kako su oni čvrsto držali sunneta, a kako su strogo i nemilosrdno osuđivali šta? Sve što se izmisli u vjeri, sve što je novo u Pa ovdje autor nije naveo ništa od tih njihovih govora ili ponašanja, ali evo meni, na primjer, naumpade sad jedan slučaj koji upečatljivo, upečatljivo govori o njihovom odnosu prema svemu što se izmisli u vjeru. Poslije smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi wa sallam, Kur'an je ostao u prsima ljudi, jel tako? Ljudi su ga pamtili. I ostao je zapisan na komadima kože, drveta, kod nešto, kod nešto. Nije bio sakupljen, jel tako? Pa onda se dešava da veliki broj hafiza Kur'ana strada u bitkama. I dolazi onda radijallahu anhu Ebu Bekru i kaže, sakupi Kur'an. Da li bi ikome od nas naumpalo da, uopšte, da li bi ikome naumpalo da se suprostavi tome? To nikome od nas ne bi naupalo, jasno. Ja pretpostavljam da nikome ovdje od nas to ne bi bilo na kraj pameti da se tome suprostavi. Svako Kur'an, naravno, sakupi Kur'an sačuvaj. Šta kaže Abu Bekr? Neću ja uraditi ono što nije uradio Rasul Salani. Niti je bilo urađeno za njegovog života. Kako da uradim to? Evo, znači, odgovor Evo Bekra, zar upečatljivo ne govori o čem se radi. I kakav je njihov odnos bio prema svemu kada je u pitanju ova vjera, a nije bilo u vrijeme Resula Iako se radi o očitoj koristi i očitoj stvari pomoću koje se šta? Treba vjera sad saču, sačuvati. Pa dolazi Omer, ubjeđuje ga, a Ebu Bekr odbija, u više navrata odbija. Da bi na kraju pod pritiskom Omera radijallahu anhu i ostalih ashaba šta prihvatio. Jel tako? I sakupio korak. Naredio da se sakupi korak. Da se sakupi u Musaf. Zamislite to. Zamislite opreznost Ebu Bekra, neće to se kupi Kur'an. Zašto? Nije to bilo urađeno za vrijeme Rasula Salmaris. Kako da uradim nešto što nije uradio Rasul Salmaris? Pa šta onda reći ovima danas? Šta sve radi? I šta sve govori? I onda kažu to i odjeli. A to samo nije samo da nije radio Rasul sallallahu alejhi ve sellem njegove ashabi, nego nisu radili mnoge stvari, nije, nije radio niko od muslimana desetinu stoljeća. Mnogi od novotarija su izmišljene juče. Mnogi od novotarija, malo stariji ljudi, naša ova braća pamte da, da ih, kad ih nije bilo. Znači, to je ta stvar. To je njihov odnos bio. E kad bi se mi danas tako postavili kao Ebu Bekr, a, a trebali bi se tako postaviti. Što god nije od Dina i nije zapamćeno da je od Rasula s.a.v. i je ashaba i nisu oni tako razumeli. Trebalo bi odmah to da se kotariše i eliminiše. I da se prema tome postavimo šta da to osudimo, odbacimo. I da ne gledamo ko je to izmislio koji to rekao. Je to neki učen ili neuk? Ugledan ili neugledan? Nije važno. Kogod je, odmah da mu to odbacimo, jer svakako će mu to biti odbačeno. Jer ono što nije od ove vjere neće se, neće se prihvatiti. A uz nastavku ćemo inša govoriti o tome kakva je pogubnost notarije za samog novotara, jel tako? I tako dalje. Pa ćemo onda opširno govoriti, odnosno posebno govoriti o osnovama svih novotarija. Jel tako? Pa osnova svih novotarija šta? Su novotarija Haridžija, novotarija Šija, jel tako? Tarafidija, novotarija Murđija i novotarija, neki nabraju ovdje Kaderija, jel tako, odnosno Mantezija. Ove četiri stvari su osnova svih novotarija. I onda ćemo svaku pojedinačno pomalo uz Allahu pomoć razjasniti. E, imate li vi, braći, kakvi pitanja ili komentara savjeta, primjedbi. Soba potvjeri. سالب دموعي سيل ساهر ومتخبي أسهر وذوق الويل شفقان من ذنبي واصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي واصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي سالت دموعي سيل ساهر ومتخبي أسهر وذوق الويل شفقان من ذنبي واصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي واصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي ربي أغراني سترك وكيله كل يحرقني عصياني Ovaj, ja sam neki prošli ovaj, koji god nisu čuli za Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, da ovaj, da neće oni biti griješni ovaj, kod Allaha, mislim, da ako i nisu to sam, ja neću ti ja to toga. Je. E, To je istina. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Mi nećemo kazniti dok im ne pošaljemo poslanika. Je tako? Pa onaj ko nije čuo, evo da postoji neka pretpostavka, jel tako da neko nije čuo za Rasula sallallahu alaihi sallam, nije za njega znao, naravno neće biti pitan što ga nije slijed, slijedio, neće biti zato kažnjen. Je tako? Neće biti zbog toga kažnjen, što nije slijedio Muhammeda sallallahu alaihi a on nije za njega ni Što ne znači da neće biti kažnjen za nešto drugo. Drugo, neće biti zbog toga kažnjen. A, to je tačno. Jer to nam ne treba nikakva druga knjiga, to nam je dovoljan Kur'an. Vama kuna muazibina hata neba'ta rasula. Nećemo, mi nećemo nikoga kazniti dok mu ne pošaljemo poslanika, jel tako? nije vezano u vezi ovog. Mislim, da, da li je ispravno klat fikerom piliće ili novor? Aha. Kolj, piliće se kolju nožem, jel tako? A ako neko zakolje sikerom, onda je opet to ne dovodi u pitanje, znači halal, je dozvoljeno to i čisto meso, čisto je. Samo je to klanje, znači malo ovako, jel tako, nije, nije po, po sunnetu Rasula s.a.v. da se presjeća, znači, grkljan, dušnik i dvije arterije. To je klanje. Šerijatsko klanje je da se presjeće grkljan, dušnik i dvije arterije. Međutim, ako bi neko i velikog hajvana zaklo iza vrata, jel tako, sikerom, ovna, pa sikerom i osjećam glavu iza vrata, e to sad klanje je neispravno, jel tako, nije po sunnetu. Ali je to meso čisto, ako je rekao bismila i zakloga. Dozvoljeno jest to meso. Jesmo li se razumeli? Inša Allah da ne Jesmo, ja. Eto da, eto da, da ovaj, inša Allah ne oko toga da li To pitanje, ovaj, pitanje o sam pravu. Neki njegovi proizvodi, da priči, znaju da jasno oni proizvodi proizvodi znači na tržištu, industrijski proizvodi na tržištu od Ehlul Kitabija, mi ne kažemo da su haram zato što su oni proizvodili. tu. Jel tako? Nego su haram zato što je poznato da oni nekoju. nego jedu lešinu. Prije Ehlul Kitabije, židovi, jel tako? I kršćani su klali, jel tako? Klale su kao i muslimani. I onda je to bilo dozvoljeno jesti. Židovi dan danas kad proizvode za sebe kolju. Ali kad proizvode znači, za tržište, onda ih nije briga, ostali nek jedu lešinu. Gdje je sad e, pitanju Čekić? Znači, u pitanju je strujni udar, u pitanju je znači razne metode klanja da krv ne oteče, borba je da se sačuva, da ostane. Zatim u pitanju je da je u mnogim europskim državama čak zabranjeno klanje. Zakonom zabranjeno. I kad bi se otkrilo da neko kolje, platio bi kaznu. To se smatra zlostavljanje životinja i mučenje. sad. Znači, a mi imamo i u vreme Rasula sallallahu alaihi wa jel tako, da su sami pitali, pa je Resul sallallahu kad radili smo posuđe, jel tako, pa kaže, Ebu Tha'rab el hušani kaže, mi živimo u, u, području gdje su ehlu kitavije, da jedemo iz njegovog posuđa, jel tako, pa ako su čiste. Pa onda učenjaci kažu, ako su poznati po tome da jedu u lešinu i nečistu, tako, pa ovo ako su poznati, nije bilo poznato, znači da ima neki ljudi da tako masovno jedu lešinu i, i poga. Danas čitav Dunjaluk jede i lešinu i neđaset. Svi ljudi redom se hrane lešinom i neđasetom. E sad zamisli kakvi su to ljudi koji čitav život jedu neđaset, poganluk. Da Allah sačuva. Znači živimo vrlo, vrlo <laughs> onaj, tako da nije više pitanje to što su oni proizveli Kitavije, nego što oni nekolju nego jedu oni lešinu i normalno prodaje drugima lešinu. Osim židova. Židovi ne jedu ni lešinu, niti jedu svinjetinu. Oni ne jedu ni svinjetinu. Znači oni ne jedu ni svinjetinu. Oni kad hoće da oni jedu, oni kolju i ne stavljaju ništa svinjsko u proizvode koji će oni koristiti malo koji želi, te pa želi pričati, želi, a ja sam i znači, kao prema svakome drugom, znači prema novotaru, prema fasiku, prema mušriku, prema znači prema svima njima je naš jasan stav da lijepo postupam prema njima i da ih pozivam. tako? Da lijepo postupam prema njima i da ih pozivamo na najljepši način, najboljim objašnjenjima. Onda kad se uzinate i usprotive i izraze neprijateljstvo i mi onda to neprijateljstvo dočekamo ka neprijateljstvo, jel tako, odgovorimo onako kako zahtjeva njegovo stanje, jel tako? Mislim da, da je ovo ova najbolje zna. Prirodno, jednostavno ne može drugačije biti kad drugačije se ponašali, onda to bilo je, znači, kako bi rekli, ne bi bilo prirodno to. Bilo bi namješteno. Jer sad sana vidiš, nisi ga nikad pozivao ni podučavao, znaš da ne zna. Znači, nećeš odmah skakat za na najljepši način da mu priđeš, da ga pozoveš, da mu objasniš, pa kad ga pozoveš objasniš, pa on ne odbija, potvrđi, pa djelimično prihvata, pa pita se, pa dvoumi se. Ti ustrajavaš sa njim, jel tako? Objašnjavaš mu, pozivaš ga, boriš se za njega, tako? Međutim, on s prve odma dočeka tu sa inatom, neprijateljstvom, jel tako? Pa ne možeš ti poslije toga s njim smješkati, kako? Znači, poslije toga opet ti njemu to teško ide. Ali tako, normalno da ćeš onda i ti njega ignorisati. Sa šest početni to je neki osam ali da, je posebno na početnom tekviru i da se pravi ikakva dužina. Znači, to je posebno neispravno. A da ne govorimo na ostalim tekvirima. Znači, posebno na početnom tekviru ne smije biti nikakve dužine. Zašto? Zato što se otvara mogućnost da ljudi prije imama, onda donesu tekbir. Kogod donese tekbir početni prije imama, a imam poslije njega donese tekbir, tome je namaz neispravan. Jer nije ušao u namaz uopšte sa imamom. Ušao prije njega, pretekao ga se rukom. Pa tu, a ako je na početku, onda je totalno, ja onda <laughs> nisam o tome ni, konto na to, znači, ako je na početku, neispravno, ali ako za takvim dođeš da klanjaš, onda sačekaj da on završi tekvir, pa onda nanesi. E, tako. A ovo što je spomenuo, a, onaj, Adin, kad bi na početku rekao, Allahu akbar, onda, kad bi znao šta to znači i tako rekao, što bi izvjeri. Jer je ovo sad pitanje. Je Allah najbolji? ako bi na početku napravili dužinu. Pa ipak zbog toga nećem reći da su izašli iz vjere, jer vjerovatno ne znaju šta govori. Jer u Koranu imate ajet Allahu hajrun emma yešikun Jel Allah bolji ili ono u čemu širk čini? Ovo je pitanje. Da, I ova rečenica se ne smije izgovoriti u obliku pitanja, tako, nego samo kao potvrdna. Allahu akbar. Allah je najveći. Samo kao izjava i konstatacija, nije kao pitanje. Dobro. Obzirom da je već vrijeme zana, pa nek mjezin prouči jezan. Ako imate još poslije zana, možemo za lako Allahu akbar, jalla, fina